post curado recicligado. Uno el la plei tradiziai cae successei sportei eventoi en Brasilo estas la curado de Sancta Silvestro. Gi ocasis sen interrompe ec de la iaro 1912 gis 2019. En 2012 la pandemio gin malebligis. Gi ocasas ciam ie la 31 de decembro, cae gia nomo estas omaggio alla cattolica sanctulo quiu mortis en tiu dato en la tria iarcento post Cristo. La dec quin kilometran curadon cutime partoprenas miloi da profesiae cae amaturae atletoi, cae de iom da tempo gi estas dato en la internazia calendaro de gravai sportae eventoi en la mondo. En 2019, activuloi por protectado de la natur medio decidis profiti la ocason por bella agado. Ien, kion ili faris. Dum la curado, la atletoi povas preni plasta in glasoin da aquo por trincado. Post la trinco, ili forgetas surstraten la malplena in uioin miloin da uioi la educa iniziato consistis simple el tuia colectado de tiui forgetita glasoi quo iestis sendita al recicligado tiu tuta amasego da plastajoi estis transformita en rubuioin quo iestis donacita al lerneioi quie oni instruas lernantoin in collecti rubajo in ilia consisto dum la evento mem anca la publico atleto e spectantoi, ricevis educa in Ciel in plastajoi ciate plastajo farigis grandega non tempa problema en la naturo principe en la oceanoi lau iui calculoi, post iom da tempo, trovigios en la maroi pli da plastagioi ol da fischoi. Cai tamen, plastagioi estas materialo cion oni povas recicligi plur foie. Por tio, suficius educado cae tauga strategio. Tiel che oni conservu tian rubajon en apartai rubuioi. Existas spezzo de plasto, tiel nomata schaumplasto, plasto, estas cent procente reusebla. Per recicligado de plasto, oni povas construi sejoin, tabloin, cemisoin, schnuroin, cae aliaen obiectoin. En Brasilo oni mechanike recicligas proximume 20% procentoin el la tuta forgetita plastajo en Europo 30 procentoin. Malpliigo de plasta materialo en la naturmedio estas nepre necessa, Se tio ne dependas nur de politikistoi. Ciu civitano povas contribui per malpli da usado, per pli da recicligado, per convincado de aliei homoi. Aparte infanoi ca iunuloi devus esti taurga celo por tia convincado. Dum visito al superbazaro, ni memoru cun porti nien reuseblain sacoin por transportado de varoi, cae ni rifusu pacadon per plastai tui forgetotei sacoi. Tio iam estas bona comenzo.